Akala mo may choice ka at tama kapag bitin bitong-bituin ay nakahanayan bitong salot ay bumababa sa'yo ito ang matiding wakas daan. Sabi ko wala ka na madagawa na pagdesisyonan na lahat. Ikaw, nawala ka, nawala. Uh, uh, uh.